يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Литлица бай хуму анцализе имам шафи асу мазхаб алдабуги фиқхин абулеб их. Нилчун рук ана бабу таяммуми таяммумасу бицуне бабалдет. Таяммум ширю дила. Таяммумин алмас нитлит бит чулю ширю дила. Таяммумасу маъна буги ла араба зумац алда алкасту нитлит су шибугу нигижу алде касткей. Арабаз аула таяммам ту фуланан жиндир касткунила цу фуланав чи ястаин абун шаръасу садирабалда шаръасу истилаҳала таяммумасу маъна бугила нитли таяммум шижуян ҳиқани бусурайруг нит суал тезеҳуна те таяммум шижуян амха нитлец авлила ҳе бугила масҳу лваҷҳи ҳумералда масҳу ҳаби валядайни кия бугғижалда масҳу ҳаби битурабин раталдасун таҳурин ҷиббатсадаб биниати ниятки ҳабун على وجه مخصوص خاصة بشرع لا بيك يذهبوا قاعدة هيجو بقيلة تيمم من أبو الجوية تطلمو برايولا هنچ هيب تيمم من أبو الجوية دليل شيو ديلا إخي دليل بقيلة قرآن الله سانجي أورغسو عليه الصلاة والسلام سو الحديث الله سانجي قرآن الله سان دليل الله أسأل قرآن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وإن, وإن كنتم مرضى نج أنتم رغنانني أو على سفر يجي نج سفرة لقائرة قنرغني أو جاء أحد منكم من الغائط يثني نجد سيو جنس حاجة كتوبان واجعني أو لامستم النساء يثني نجر جمع هبونني فلم تجدوا ماء چرخ چوریزه راتسا قلی هبیزه کاکی چوریزه نوجد اشتیم گیبات هیچ اونی فتیممو نوجد سا تیمم هبیدیلا نوجد سا قصد هبیدیلا سعیدا طیبا بعد صدبرات لدین اولوگ الله هسا فامسحوا بوجوهكم تينجي دل نجرغو كوت هزداغي مسحوا هبيدلا هميرالدا وايديكم منه هيدينغو نجرغو كيه بو غجالداغي مسحوا هبيدلا هبوغو قران الله دليل سنت الله دليل ابوني اورغس اولغو عليه الصلاه والسلام حديثغو حذيفه تثبيت رضي الله عنه ваҷуилат лана лъарду куллуҳа масҷида ҳабкиннаб нигират аллаҳас нетлее муҳаммадил умматасе дила машкитлун какбази беҳуле бакрун ҳабун бугила ваҷуилат турбатуҳа лана тӯҳуран ҳе динго ҳе брат аллаҳас нетлее жин дасун рацла қаси ҳабулеб ҷосун гиҳабун бугила иза лам наҷиди лмаъа нетле дасин бад ҳичӯни ҳе брацла қаси ҳабизеб Mu'min ابل عائشه تسبيت تثبت رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره اولا الصدق عليه الصلاة والسلام سسفر إلى قنجال حتى إذا كنا بالبيداء سو بيداء أبو لباك أدجال شانيلا هبوغو مكة يلغي مدينة لغطلبوغ باك انقطع عقد لي جندر قروني بامبوك أرب رخصت عنيله فأقام عليه الصلاة والسلام على التماسه هنجي هب الله إز أورا جوا قنل قطيو عليه الصلاة والسلام هيدنجو استاد صدقة أصحاب زبيد صدق رك أشعيرا قنلا وليس على ماء هاغب جلرك أربك أضحلم بك إنش إلا وليس معه ماء جندد صدق دلا بات شنسلم جبوك إنش إلا فأتى الناس إلى أبي بكر سنجي عدم رجع إلى أبو بكر أصحاب أسك رضي الله عنه أي عائشة الإميخة رضي الله عنه سنجي عدم زغستاء أبو نيلا ألا ترى ما صنعت عائشة تد بيك ولج إشت الدورياس عائشة تسابر رخا أو أورق عليه الصلاة والسلام صدقوا نتكين مشغول هارون الهيثة وليس على ما يثلن هج إلهاني يتصدق هج إن أبو خار فجاء أبو بكر سنجي أبو بكر رجعا رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أورد جوك أن بتنوج عائشة تسا واضع رأسه على فخذي جند الماتش يلا بيت إرجيسون تيجون قد نامت تيجون كنوك أنيلا فقالت إنجي إنسو جند أبو نيلا حبست رسول الله والناس عليه الصلاة والسلام دوت سيل هاو أوارج عليه الصلاة والسلام هل عدم كينا قد هارون رجلا وليس على ما علماء سمجهج إلا تدخ سمجهج إن أبو خا عائشة تتأول تنج رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول ألدي باج أشنجوغي أبو دلا كتاك العيج أن الإنسو جندا وجعل يدعن بيده في خاصرته جندر هاب كولوت لهنا جندر غو كولوت تنج أن الهسخة جندر سنبا قلال فلا يمنعني من التحرك جند كتاك الأنتو لبوك أن لا أنتنا نجي شوريج إلى إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه أولغس عليه الصلاة والسلام بيت إرجدر ما تشيال دبوك إنر فنام عليه الصلاة والسلام حتى أصبح على غير ما هذا دينا تليجون ما تشيال دعوتن أولغ عليه الصلاة والسلام وش أنيلا تنبوك إنج إلى فأنزل الله تبارك وتعالى آية تنجي الله سرشت أنيلا آيات التيممي تيمم خلجي بتنب آيات فتيمموا تينجي كينلني هغرو أرشن شعات تيمم هبوني لكاك بازي فقال أسيد بن حضير أسيد, أسيد بن حضير أورى أصحاب ابوني رضي الله عنه ما هي بأول بركات ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر هبدي لنجر أبو بكر القزان وتسيس بركات قريلا نجرو قيلا هدي بركات بوغي العدم نجر بركات الله الله هسا نتلي بود تيمم في الآيات ليش أنيلا ҳанҷо ҳеб таяммумин абуле ҷои алласа нетлеш ҳар аҷани ҳикмат чижо аллоҳ аз ки набниги ибадат ки набниги амал нетле ҳамуго ҷин да ҷаниб ҳикмат бугеб нетлет чиво чи аст тал аллоҳ аст нетлет ад ҳабун бугеб как бугӯниги кал бугӯниги таваф ҳабизу гӯниги қуръан цалис бугӯниги қуръан кудо кӯз бугӯниги ҳе бад чиз бугӯниги нетле қариъуна чех ки бад сад бу икон нетле чех алтим ҳеч эб ҳединго каки чурялгирук икон эт чер халдастим ба қулеб ҷоги каки чурул ҷоги тун аллоҳ аст нетле ҳавомуго слим ҳанҷ эмир адама кезбе хула инсан кезе хула сим хеч ибад алде я хунани сим бугонеги сим хал из хабизе бе хула куча кезги бе хул инсан хеди сидат аде ана аллах ас хикмат бугони тее рат тумугу таямум хабизе хеб нитлеца сим хал из хабизе бе хула ре бияги сим хеч иб замана нитлеца хага хакил бук ат алас бук ат авафас бук а хага ибадат хасул баракат аласанит махрум хеч гун рук ине хе бугила таяммум ашу хикмат ва шуруту таяммуми саласа хе таяммум хабизе канани шаб го шарт бугила нитлеца таяммум ши хам хаду хаулан хе хам хаду шаб го шарт бугила хе жу аз хаду хайзе хул нитлес таяммум у це бисев шарт ан яка баъда духули лвақти нитлеца мисала ше қадир как баз бугони таяммум ги хабиз кулу гони нитеца таямум хабизе бе хуларила қадил каки заман шун хадуб гуруни ихи далил авала гасти чунуб алейхи салату ва салам ва жуилат лия ал арду масджидан ва тахура аллах астила жинди рат хабум бугила какбале бактунги хединг рат лакати хабулев журтунги فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي جندر أمتا شو چيو گوني گديلا كاكي زمان هيو چي است شون هيو چي است كاك بايديلا أولا صلى الله عليه وسلم تدبي چزولو گيلا زمان شون گروني كاك باجي هولا بازي بيهون گوت إيه كاكي زمان شون خدوب گروني نتلس تيامم گي حبيز بيهولارين أبول بيچي قلو گيل هب حديث حسن نتلين أولوگو علم زبزم بل يجب نقل التراب في الوقت хеб заман шун хадуди нитлец таямум хабизе рад бад чизколила ай рад пош чизколил таямум хабизе фалав таямма шаккан ҳанҷи имер кулҷоу го қадил какил уж шума тилин айзгава шаклиги кун таямум хабун чи аста фи лвақти лам ясиҳа ва инсадафаҳу насамам деле қадил какезаман шум бугонананиги ғовчия султаямо меқабугила шайгурони ғовчиук анила шактару шакхия султаямо ҳабис беҳуларила яқин қаидаса жинди какезаман шун санхадугурони ولو تيمم لفائتة هاجي انسان اس مثال اسلك دير خط امو قد سريق ادوغوني كي دوغوني قد خط امو دير ديس تيمم هبونا هيد مي خود أرب قد الككبيت أمبازين أبون فلم يصليها ديس سنجي هيب قد الككبيت او حتى حضرت الظهر جاء قسب قد الككي زمان شدعان فله أن يصليها به хеб мехатица ботани гоб дир себек худ ум бук араб кат бец из бехулила гобец ич ун танани ханжит ада шараб катица хеб нига талдашон хаб бук анига тасон баз бехулила хеб бук отсе бисеб шар каки заман шу хаду гурони нитлеца таямум хабиз бехуларила и абидем шарт бук таямум хабияте ан якуна би турабин тахир нитлеца таямум хабулев жо бук ин колила бац садабрат халисин жинда гот чибни гижу бачиб мутлақ лаҳу ғубарун жиндасан ҳурги бачуне брат бук инколилад валав би ғубари рамлин песок бугунигитинха жиндажани ҳур бугеб ла рамл мутамаҳил бук ин беҳуларин мисалате растала адук ин песукха сеца чуризги чурун кинабниги гуртлук араб хургун худ ачинха адина ҳединҷуасниги беҳуларила ҳединги гуртл ханжу бугониги шиб гипс бугониги гарч бугониги ботла цоги бадъияб ҷо гуртл ҷубараб ратл ჰებგი ბეჰულარილა თაიამუმ ჰაბიზე ვა მუსტაამალ ჰედიგუნი თეცა ჰალყიზ ჰაბურაბრა ტიბეჰულარილა თაიამუმ ჰაბიზე ჰალყიზ ჰაბურა ჩიჯო მისალათ ლიდის კიაბო ფერი ტაუნ უდოგუნ დირგო ჰომერა თაიამუმ ჰაბიზე რაც ბოს ჰამასა ჰადირ ჰანის უდობ არაბრა ჰაგაბრა ტიც კიაბიზ გიტაიზ გიტაუნ ღუშდუ ზიე ბოს ჰის ბეჰულარილა შაიგურო ნიყობრა ფუგილა დიცა ჰომერა ლი ჰალყიზ ჰაბურაბრა ჰებუგო კიაბიშა ბუკი ქოლილა бад садаб рак жингие хурбуге шаб абиже шатбуго таяммумасе алъаджзу ан истиъмали лма сим хал изҳабуни теда бажарун гутӣ симбук аго таяммум ҳабис беҳуларшидал фаятаяммаму лъаджзу ан истиъмалиҳи ҳев сим хал изҳабун бажаруларе чи аст таяммум ҳабулила сен хисун ويكون عن الأحداث كلها هب تيمم جديلا بوت طرف خلخيادس بقن المثال كاكي تشوري بوغونيجي كاكي تشوري بيخون خادو هيدينغو تشير خط أتلين كون بوغونيجي هيدينغو تشجو عدانسو حيض نفاس باتشن هيب تلوعون خادو بوغونيجي سليم شولي بات أو تشولجو بوغيلا تيمم سليم هيج إميخال يالهوني سليم جيبوك أدو سليم حال إذهبولار بي حال إذهبيزي بيهولار إميخال ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل هيب تيمم الدرهم حلال سوليلا چر خلق اسلم بوگه چی اسگی حید بچ ای چجو عدن اسگی چوردی الدشون حلال سولب جو چوردون خدوشی جو حلال سوله هینم نگی عبادت حلال سوخا که از زکات اواف بوت رو هیدین گسلم هیچ امی خل تیمم الدی حلال سولیلا غب گجو وللعجز اسباب هاجي نكت انا سبب شرط اگيلا Сим хал изхабизе бажар улае цо чанго шарт бугила. Издаст о цебис бугила фақдул маи сим таин. Нит луганч мисал асе цо алах айна адат нитле го мисал цей чизха алах айна ат нит лугуни нитле кодо сим хеч ила нитле чиб дил хабиз коле. Фа ин таяккана адамаху таяммама билат алам. Дидас халюгуни дидас сим батунгут иги яқи қаида сари ҳамо синги ҳечо яди садахсим ҳечо я каки заман уж иналде дит атсимги босун чиги шувар ҳабак аданао яқи қаида ти талугони дит стилсимги қиршичун дове аниваккичун таямум ҳайзеҳулла ҳағав саъатат ва ин таваҳҳама вуҷудаҳу ҳанҷе дит рад алкана ҳабак алашим батҳизе беҳулгурӣ ян абун ҳеб мехаст дит асҳулила сим қиршизе бишчун себе кидил қиршиле фи рахлихи нетлергу қайма тахуга атха судашу нигитлим мисаласли хабу ана цибегу имам шафи асугжу замана атла хаму аругу го замана атла сафаад има атла нетлет хамид адажу кал аднан варана дудни адажу кан кайгун ун агу кал ирха гудина ажанис али кир шилил сим бугиш каки чури зуран абун ха ва рифкатихи хединго цадак худу хамазайру гуни гузда хи қилила бугиш гинди каки чури зуран синан абун ثم ينظر حواليه تينجي هلدس خدو والله ليلا جندگو سرونخا إن كان في أرض مستوية بيت أربرات لدى وغوني وإلا هيچ أوني هنجي متالسي بور خطاب گو حشوبال نگي هم گروگا اتمون وغوناناني تردد إلى حد الغوث من إن كليلا سين بلاهن اون قبگورا قلده حد الغوث سو قدرس حد الغوث شجو ديلا мун уге бак алда дуе чо зарал зиян кананит а тушман канц анит ад хайван канц ани ва адамади коме кабейн абун дур а харам харак халт улниги гара чаро ботлар ро хаули уге адам аз да раул анасе манзил мисал асе чо километр ахтур хеб харак раул угони адам аз да хеда аниса атле ин келил дила мун ун кабура када хим балахум ин лам яхаф дарар нафс ав мал хаба хибала аллаха са шаръат нитлее биҳаки ҳамукут ҳебаат сет хадумун инил дила дур хинқи ҳеч уни дурго нафсасе ясуни духко буге боци маласе мисалати ҳебаат хумун анани وحشي حيوان جبات الياس ونيدوت ات ات انو قصبوت سمال باق قل چيوات لين او منحقاني اونگه دلا هبا اسكي هانچي او ياسوني سعيد جبالا سو برخصود واخي نيلا فا ينظر تنگي والاه لي سرقه بوغيش تل أسهران أبو خا بوغيش عكشلهي بوغيش تو حيوان الروس سراء نو سيم بوك إن بيهو لب أسهر باتو نتل بان أبون هي بوغت أتسبي سبخا وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتتاب والاحتشاش هان جديد هالوغو على خلوق دون أبوت شنتلر أنس عدم рухуч уқут изниги хединго хербет изниги аша рухур хуниги уна хасса хуниги ун ха мисал асе ца хасса қалби кадуго бичанте хасанга асут атхона само қалин абун хас хада анасиб манзилас хим бук ин дида яқинго сале бугони дун хебак ави ин кулила хед хадуха дис таям хайзе улал хани рухуч ги чун суасинги ун рик кадугин хебан абун ау алима яхуни шанани дила дида аннаху ясилху بحفر قريب цоҳит ин ацок башта метраяги идаста айнсро рак бу қезги бу қунсим қат ибачунин сим батулин жаниян абун шали бугуни гудин сим батуле брак бугуни ҳеб мехаскит асулил дида таямун гиҳаби чӯгун ва сим бугиша михизе каки чуризе ولو وجد بعض ماء بعض ماء هانش بات هلوك ديد مثال شيء تسدها بجسيم استكان عن السجل سيم بات هنديدا لا يكفي طهارته დიჰეჯუ ულეჭო ქაკი ჩურიჯი შიჯო დილდი ცაბილე ლაზიმაჰუ ისტიმალაჰუ ჰე ბუგებს თაკან ანასეთინდი ხალყის ჰაბის კოლილა ქაკი ჩურიჯი დიდა ბაჟარა ისა აშუძა მისალაში კია გოქორგი ჩურუნ ჰომე ჩურიჯი ბაჟარანი ჰე ჩურილილა ღე ჩურიჯი ბაჟარანი ჰე ჩურილილა თუმა თაიამ მამალილ ბაყი ცინგი ჰაღა ბუგ ანასეთინდი ქუიზან ქაკი ჩურუნ ხუტ არაბაკ ასედინე ქეცა თაიამ მკაილილა الثاني كي أبي بوغيلا هب سيم حق زهيج أن بوك إن أسي سببها مرض أنتي بوك إن يخاف تلف النفس أو عضو نتحين قلب أنتي بوك نتلتان شي مثالا سي سيم حق إذهبون أناني يدي تستيرغو نفس حالات حزبه الله سيم حق زمن خويزه هلين أمودي دا وراج هسا دوم جين بورجو ليو بوسترمان الله سبحانه قلب حين قلب وراج هسا يا ثناني نتلت صلاغا هبلغا أنتلين أو مغو يا ثنين يتلر تولغا مثلا كويا سو كليش حلق إلى لها كليشان أو مغوني أو حدوث مرض مخاوف هدي حين قبوغ بقدية أنت تلونين أو مغوني أو زيادة مرض يا ثنين يتلر بوغ أنت يلاسكي أنت تسيكين أو مغوني أو تأخير البرء يا ثني هدي من تر أنت كوات أنقرني سخت لرين أبو بغوني أو شدة ألم يا ثني هاغب أنت تسودا كتسيكون أنت لين أبو هاغا دي جوا نتحين хеб мехалкине кеца таямум хабулил хеб мехалкине кеца сим хал забуларила фа ин хафа мин журхин нит хин кун анч нетлер мисаваше теле гежал бугиле теп чоругун сик удия бругун бугиле анч нетлец колиго каки чуризе фа ин хафа мин журхин дун хин кулуцинги хабругун алда сим қанани дизарал келин абун ва ла сатира алейхи ҳалдат ад ятураб гипсечо яққара бинтечо шибни геч илалат ада шиди дицайле гасала сахиҳа би ақсал мумкин дицадила ҳабругун ҳеч ба гежашу чурис кулила ҳағаб ругун алда аск обешозиан бишун цикун кишез ҳам бажару нететлин ҳағаба ашуан нетлет сабгеш чурис кулила ва таямма лил ҷурҳи ҳанчи ҳағаб нетле ҳанит ад бугеб руғунашли ӯло нетлец таямум ҳабис курила кидал сразу ҳағаб ғезги чурун ҳатто ғезал энит пере халит ҳайладек аба руғун мугони нетлеца жиб ҳаб руғун ҳеч ибак алги чурана нетлец ҳанчи ҳасли вақтун инги ун бац ратлуга атле даъун уду кӯралгун ҳумирал гибахана ҳатто ғежал гибахана ҳатто гибахан таямум ҳауна имена ҳали ҳаб руғунашли ӯло шай шайгурони чури чебац ҳаби чебак нетлет қаталат а худ ичъумукини ҳем мехат удас хаду цинги неклес букун қаидаса продолжи таул ҳачо ғажал асан чуризги чурун فإن احتاج لعصابة ҳанҷа бугил нетлер мисаласи ҳеб гуғежин он телха мисаласи чини руғун тад бугони нетлер ҳағаб руғун ҳаҷа тулугони дила тада гипс леялда ав лусуқин исабатин бинт бухкиналда او لسوقن یاتون تولیک پلاستر عجت اچایدا او جبیرتن یاتونی گیبس نتلت سان تس کوله بوگونی وجب وضعها على طهر نتلت اسولیلا هب گیبس تلا دتسبه کاکی چوری ادرو کینی یاتونی بینت بو خیناتسبه کاکی چوری دت اسولیل نتلدا ولا يستر الا ما لابد منه хеб гибс тулугуни гибинт жемулугуни хага қариуни банасиб қадар гурулини кец гусуги хезби хулалила сунани те мунаки бугила фа ин хафа мин назъиҳа дараран ҳанҷи гибс ки хунт ада каки чурулуга чидун фа ин хафа мин назъиҳа дараран дун хин қулуго ди цага гибс ниги бинт ниги асбақани ди хага ругуна ше зарал кунин абун ваҷаба ал масҳу алайҳа дидат асҳулила хага ад бук адго гипс бугонеги бук хару бугонеги гулдат ада седасун масху хабизе куллуха билма кинаб гуха маа гуслин сахихин худ араба қатиба караги чурун ва таяммум чинги ҳар халдас хадуги дил нетлеца таяммум хабиз кулила себен этлет бицар адина ва ин вудиа билат уҳрин ჰანჯი ნეთლეცა გიფს თუმბუგონი დილნეთლერ გოყარყალად ლაგაატ ბილატ უჰრინ ქაკიგი ჩური ჭუგონ ქაკი ჩური გიჰე ჭუგონ ვაჯაბა ნაზუ ბაყიზ ათოლ ნეთლეთებ فإن خاف حين قنن نتل هبقز فعل ما تقدم سبين تلسبيت القاعدة هابيل الغب دي باقي شون ولد أسرشت في المسحوق هابيل قد إبكر ألقي شور الله نقو غسلت هيام هابيل وهو آثم гочи яси монахи бугила шайгурони гочи ястила какил карги хабитгон каки чури чур фумугил гоб ва юиду салата гочи яса хагаб гипс ки фум барав шинаб как бец изги кулила ва ла юиду ин вудиа ала тухри амма хагаб гипс фум бугони каки ги чурум гулдас хаду муцал гос какал банани гидила хагаб гуртла атлим ги шочгон гочи яса как бец изи куларила ва лам якун фи аъдаи таямум хединго таямум ҳабизе куларе лагаялда бугонине тиргипс ҳемас ки сама сабо бич улёха инсан аста бечэс кунгут икак мисал асе бо халтуго бо таямум ҳайс кура алгуртида ҳеба аст ки бечэс уларела вала ман таямам али марадин ҳединго ун тизги ун тунук дун кута калда сим қазги хин қунуго дис таямум ҳамуна ҳединам баркакиб дис бечэс куларела ун тизги ун тун ун тияшалу ҳабур таямум масул ولو خاف من شدة البرد هبوك نتر عمر چي اسو كل سؤال خا ردالست ادوا قنالده سيم كومو چر خطاده دنيا ديو سرورا سيم خين حسابي نتر سنة عسيگي هيچ إلا ولو خاف من شدة البرد حين قنو غانچي هيب سرور لتسا چوديزي هيب مخات شد الهابيل نتلتسا تيمم تيمم هابيليلا وأعاد هيب كاك نتلتسا تيدسان بيت امباليلا إثي دليل شجو عمرو بن العاص يسألك رضي الله عنه يس احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ذات السلاسل قبل بغزوة الجال جهاد هبول الروج ميخت له كوشرب سردويا جو متل حين قليلة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك جو حين قليل سنجي شردان أنا يرادال استأدي وقنقا جند النفس هلاك هلين أو خاجو خلين أنتلين أبو حين قليل جو فتيممت جنس تيمم هبوني ثم صليت بأصحابي الصبح سنجي جيل قد صدق رك أدينا خوات ساجي إمام سيجي هبون روهاي كان جنسا فذكروا ذلك لنبي عليه الصلاة والسلام سنجي جنت هق راسلها قب جنت رو أولا قاسي خسن عليه الصلاة والسلام سنجي أولا قاس أبون لا يا عمر إن أبو خان صليت بأصحابك وأنت جنب دوت شرخت أسلم جيبوك أدقو دلا دوت سهازي إيمان كاكيش تلبالان أون عجائز هني قال أولا قاس عليه الصلاة والسلام Çünki cinc bir çənil əvvələ sallallahu aleyhi və sələm cinc qoha burabcu, çünki cinc qosi Qur'an atıl ayət ki çəlanil Allah əvvələ gilə və la təqtulu anfusakum nujud sadilə nujir qo nafs halçqaqə inna allaha kana bikum rahima Allah nujir nujida gurhu lewgin av cinc ayət çəlanilə فضحك عليه الصلاة والسلام تنجي أولا قويت حقنا جندك والله ولم يقل شيئا شبني قايت إلو تميق هاو مقين أيج إلا هيك من تلاتي تشولوغو كات كونيلا نو ავალაგა სალალაჰუ ალეი ვა სალამ ჰაბ ჰადის ანი თლე ბიჭოქე დუცადილ იმამ ხიჰაბუნ ქათ გიშტილ ბარა დურ ჩელ ხალყალა სიმგი ბუკ ადა გოინ აბუ რალასენ თლე ბიჭულუგო ნიტლეცა თაიამუმ ჰაბუნ ანი გი ნიტლე ჩელ ხალასა სიმ თაიამუმ ასბა ყულარო ჰეს ჰაბულ ჯო ბუგ იცხო ნიტლე ქათ ბაზი ჰალალ ჰაბულ ჰესა ჰეჯო ბიჭულუგი ნიტლე და ჰაბ ჰადის ალასა ومن فقد ماء وترابا هاجي شو چيو گونيگي ديلاك сим ки хечуни таямум хабизера ки хечуни мисалласе жанит амну махул қаял жани чи хедине атлясиму унаро я ратло унаро таямум хаизе ваҷаба ан юсаллия алфарда хечи яста тадда бугила фариза я как базе ва юида иза ваҷада алмаа васпа иви чан хаду ясуни симуга ашун хаду ага башин кака бечизги колила шизил гос как баз коле шайгурони аллаҳ аса чумугила каки заман хагав какил ихтиром адаб ҳурмат ҳамун о чи ястила как байчугун тиларили ҳедина абеккананиги ҳанҷе ва ваҷибатуҳу сабъа ҳеб таяму мин абулебҷоясу нике цҳабизе кулил рукнаби фариза язас чи ялдила ҳежо бугила ан кожо нике ташива чи аст ҳаст кожо тоцебис фариза ежо бугила ан ниято ниятаби шайъ النية نية هبي شاي حديثك أورق صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية كنا نجي عمال الإنسان سو نية ضرر رجين أبون نية كنا دل هبيلب فينوي استباحة فرض الصلاة هيوچي اس نية هبيل ديت سنيغا تابولا فريضة يبكاك حلال هي سلعلو فريضة يبكاك بازي به هي سلعلو تيمم هبي زينجي أبون أو استباحة مفتقر إلى تيمم يثني قرآن صالي زوت مديه بسنيغا تولا قرآن صالي زي به يسلعو تيمم هايزي أو فايزوت مغو أو فابيز به يسلعو تيمم هابيزينجي أبون هايلي لغات كاكي چوريزين أو نغات كلناري الغشو ولا يكفي نية رفع الحدث نتلي علاري لنغات هاول ماسلا كاكي چوريز نغات هاولين أون ولا فرض تيمم يعني فريضه تيمم هاي نيغا تاولوغين هاغا دينن ابو نيغا تاوني نيكل تيمم سوناريلا كل كوچوغيلا ديت سنيغا تابولا дир как фаридаев как туҳинаше таямум хабизинге онха ҳақдир о худ араб ибадаташ лиги фа ин таямма ли фард ҳанчин итлес таямум хабуле бугони фаридаев как базе ваҷаба ниятул фардия нитледат асхулила фаридаев ин он ҳақ таямум хавле атла ният хабизет هبيزة نية كنان مثلا نية بيزات نشيوة چهس والله ديس نيغة تاولا فريضة يب كاك بهي أسلي حلاس يسعون نيغة تنو ألاس أبيز كولاري لا главния алугила рак нитер ҳар ғабҷо лекет кес кули фаридоя как ҳалал хиясли улу таям ҳавлу чи гудун рак атканани улила но аласа рак аси кумек ки ҳабун ал шушуди ҳабуни сик ин авлуго мазҳабалда ويجب قرنها بالنقل ханжи нетлецабура бхага бнигатила кинандил хайле нетлеца удоса рат бос хуле буге меха тагаб рат бос ялда нетлец нигат хур хезил мисале бисния тавлуго фарида кади как халас ясин рат дар удо кулал тавлуг маса нигат ту инил дир хагаб кулал таят хурхун хагаб нигат бук инил цинги дир бос ки бос унди цаб кияб го кер адрат буге кия у кер дир хумерасут отсебисе цочаста да хагаб хурхин хабиз ам бук инколи нетлер хагаб ният همير اسلوت اتسي بيسي تسو چاس تالدا هاغب خور خين هبيز عم بوك ان كولي نتلر هاغب نيت هبوك انا اتسي بيسي فريدو يبجو خاهشو اي ابيزي بوغيلا اي ابيزي تا ابيزي فريدو يبجو بوغيلا قصد التراب نتلت قصد بها غبرات بوسيزي ونقله نتلت بيسا قاعدة لغواسة يخد غبرات بوسيزي خاك فلو كان على وجهه تراب هانچ مثال سي تايم هاي سكول چيدون دون اطلاق قنا انگو چو صبا اسان بورت هنياگي كوچو رات لا علي ياگي هيدين بوسيوس هوري گا قن هوري اسا رات لا انا ditsadnan juzazun ulish dile ularile abizakana nigato ikoli udus rat bosize hedin ki yakulat bosse kezi koli rat un qalgi shu aizgi fari bayajogil isu mashu wajhihi kutalda mashu habigi wa yadayhi qiya kutalda mashu habigi ma'al mirfaqaini hab qiya un qutagun sadaq nitetsa kati chunul adnan kha ant labiz fari bayajogil at tartib nitets abur qaira tartibabi bishun tebe homer khadu hatsokur khadu hatsokur kha أنت لبيزي بوغيلا كونه بضربتين هاقب تخيمو هبول برات نتلتس إخد بوس كلا إيغو نوخ هتلاعز نتلاعو أتسيس نوخ هتلاعو لين نتلتسا هميرا ثلي إي أل نوخ هتلاعو لين نتلتسا دوزي إخيك دليل جيوغ أورغ أساسان صلى الله عليه وسلم ابن عمر تيتسنيوغو التيمم ضربتان أورغ أساني عليه الصلاة والسلام таяммум дила игону хас табъун бос коли лат эхеде барбатун лил ваҷҳи тоце бис нуқтила куцасле ки абиеб нуқтила ки ябго ғежаслин абу ولا يجب إيصاله باطن شعر شعر خفيف نتلر مثال میگه جو گونی ریزا بهچ ده میگه جو گونی خا خیم شوز هیز کول نتلر کیب گو اما تیمم مشلول رات نتلر کیب گو شوز هیز کولاری هبوك أنا تيمم مشروط فريض واجب سنت حضرت شالين ابو تيم مشروط اتسي بس بقول التسميه بسم الله هيك كنا بجو حديث اول صلى الله عليه وسلم كنا بنجي امر دي جندي قربو بدينيه بامر بسم الله هذا حضرت باي بيكيج هب دلا بركه بوك ان ابو وتقديم وتقديم يمينه هيدingo قرن برقتل سبكز لا كي عبر قلدسا اخي دليل شجو عائشه تتين سنوك رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا قوك أني صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمنا جندي بطر يسنقى كورانا برا قلسان باي بيكيزي في تنعله الماتشيال ريت أني ميخشبك وترجله رسخل ميخشبك وطهوره كاكي شور الواتس قتل ميخشبك وفي شأنه كله كين ابن جوجو أولا صلى الله عليه وسلم كوران رقيتسيبك كدن هايز بطر أنيلا وأعلى وجهه ჰედინგო სუნა თავჯებულგი თაი მოალმასა ბე ჰომერასუ ბე ტასრა ასან უდო ხუმბა წინილა შეიძლება შეგურონი ჰომერას ტასრა ხოგილა ნიტელ ყალყალასუ ბი შუტადი ანამ ალაჰასა ჰაბურაბრაყა კინან თაი მოჰაბული თაი მოჰაბული კუცუგო ნიტესნი გათავ ყაილას კია ბუყათალა დინა ჰოდი კი შაგი ზაუნხა ნიტეცა ჰედო ტაურა ტუბადა ჰემა ნიტეც ბოსულ ჰაბ კია ბუქერ hələ çeyisi rəsəb kulə əsən hələ dinən ham köz bu uduy hal çəxən varsa. Nəqu bitlə onu keç udu köy hedmi xasə boş onu keçsə hələ dinən köy al kilşat atl onu keçsə qaran qoyaşı kilşat. Hələ dinən giha onu keç udu tsal habjo هب كعكر كران كران أسرق الأسان هل هب عقر طلق شدعان تنجي عقر طلق شن خدو نتلتسا هل هب خوز هب اجرق أغوقت نتلتسا هب غيجة سل جاني لق سوريزو هل دينا جاون هاب كيليش كي كويس كون تتسا كيب نيجي تون كي سايچون هلا با قچران هاتوا كيليش شدعان هاتوا كيليش هاب شون خدو هاتوا كيليش اصلا با خون تتسا كلو عن هاتوا غيرسو تيامو جيجي هاتوا غير بوك قلت دان تلر هاني جاني را نت ادا قاچ تيدا هان چي بو سلطين تت هاتوا سو كوران كور كوران كور ياسو كيلشت اطلون تت كعلا قاسو كيلشا هلا دينا هم باچون اسرا قل اصلا عدويه عنق شون خدو اوغو قد سرزون تت غيجا سلجاني را قل هب ماس باچون انيه هلا كوران كيليش اسلو كوران كيليش گاچون سين كودا كيليش كع كيليش كع كيليش لا كودا كيليش لا اصلا هلي جوغو تيمم هاوي هلا دينا هم خا طبعا ان حتى قل اصلا بعد انجاز انا باچون هجوغي لا تيمم هاول كوت وتخفيف الغبار هيدينغو السنه تبوغيل تيمم نتيتسا عمير راك عمير حر هايج أمك إخا طب هاني أم خط هتصور حر قريلا أي تسودها حر باخنين أي جو باخني عليلا إخي دليل جو دليل عبد الرحمن ابن أبزين الأصحاب سنسنق رضي الله عنه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه سوچواج أنيلا عمر أصحاب أسكو يجيناس الله رزيل هيو فقال هسكي أبو نيلا إني أجنبت فلم أجد ماء جين دي چر خد خم جين دا خم بات هج إلا فقال تنجي عمر أصحاب أسأون الغوشي أستا لا تصالي دوتكك بغينا بو فقال عمار عمر يتسأبو لغو أما تذكر يا أمير المؤمنين تدرك أشوارش لغالي مؤمن زبزو أمير إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا جوجي مونج تو غزاوة تسليتر ما حاليش لدى يستقنا دي إيا ووك ألي تشيخ سين كوما تاني لتير فلم نجد ما سين بوك إنش إلا فأما أنت من الأون للعمر اصحاب فلم دوت دوتكك باج إلا وأما أنا جوين أبوني دلا فتمعكت في التراب حيوان جرجد العدنان لا تلك جرجد نلا وصليته هما جد كاكبانيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنجي إلداز خدو أورغس عليه الصلاة والسلام جند أبو نلا إنما كان يكفيك دوي عزبك أنلا أن تضرب بيديك الأرض درك إيابك الهدنان تشنو غثلات الله تتبعون ثم تنفخ تنجي تأسى حر عجو عدبقي إن هبوخا ثم تمسح بهما تنجاب إيال كيرالاتن همير باتسني وهميرجي وكفايكا إيال بغشجي باتسن عيل أندوين أون أولا قصاصا هجرات أشولا يشتلودا فقال عمر تنجي عمر سوستاولك اتق الله يا عمر الله سبحانه لتي تنشيد الله الشيو دلو أجدك الله شوار بوتارتو جينا أي عمر أصحاب رضي الله عنه رات ألقشوتشكون عمر أصحاب كان سورك أكروي تلوشين غو أصحابا أنخا تنجي غص أبو نيلا إن شئت لم أحدث به دوي إدنا بوت مغنت بسنا الخجن سلبنجي هابو جينا سواتسا أصحاب ذا دلسوسات خموك الأداب مثال أشلي هاد خلقم عليم ذات أولوك تنجي هاو أصحاب أسأون العمر أصحاب أستخا دوي بوت لارك هنيت أكتتنجي بيت سنالين أبون بيهو الأنيشت الأسي أدينا أون شزي دين نتلر علم بخش بخش شيء كن أو هذا بجو أسا بخش يعني خا عمر أصحاب أست أو على رضي الله عنه أثبت أن تمك أرى أن العلم بخش شيء كن أو علم ذات أول تين قول الأسيم منه بوك نريلا شيء قولون إن يتلق وجه حديث شو مجيلا راعو مجيل قول تسوي تسوي أصحاب زازدا ولدس خدو عمر أصحاب سو أدب جهبون إيا لو تشري غب مؤمزة بازو أمير جيبوك أم غسية متئر هزت أدب جيبوك أم أس أبوني لا طيبو تانيت أو بيتين أم تهني خانيت إبقى هاغا تتلوغيل تيني نتلي دليل خا نتلت إخد بوش لتهيام مهايت بوش فيلب رات حر ده هفنبوك إني هاغا براتلو ده ويجب نزع الخاتم في الضربة هيدني ونتلت عدو كلا طلع الماس كل بعد تشوفوني بعد تشين تتبقى سكليلا شايقولون هب أداغو تلاقيني تلر رات شوز حر شوز خاب ჰებუგო სუნათაჟა ჰანჯე მუბტილა თუ თაიამუმ ჰაბუგიშუნ ახირი სეჯა ყასე ბაბალდა თაიამუმ ხოის ჰაბულილა შიჯალდილა ვა იუბტილუ თაიამუმ თაიამუმ ხოის ჰაბულილა ქინნაბნიგი ქაკი ჩური ბი ხეზაბულ შინჯოასა ეთე თაყა ქაკი ჩური ხეზაბულ ჯოე ნეთე ცე ადასადი ჩმუკ ანა ჰებ ქინნაბნიგი ჯოასა თაიამუმ ხოის ჰაბულილა ჰებუგილა ტოცებისი კი ების თაიამუმ ხოის ჰაბულ ჯობუგილა ვა რუიათულ მა ნეთე დაშიმ ბიხანი მისავასე он тезги онтон таямум ҳав чи аст слим механ таямум хуларо шай гурани слимги бук ад вас дагос таямум ҳав мугуни ҳанҷе слимги ҳеч ибак ал кезги кум таямум ҳав мугуни дитса дида слим бихани каки тедун тлу хина де цеве дитс как баля де цеве какил гуреб заман аст дир таяммум холи лағаб лим бих карбу сразу инги он дил дица цидасан какиги чурун бас курили ҳебугил кия биз таяммум хои забуҷу шаб абиз таяммум хои забуҷу бугила ва риддату валъияду билlah аллоҳ син тила чунаги исламтун динтун қативе ин ҳеч ки хои забулила ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منظورة نتلت هبورا تيمم الدرسون نتلت بعض الشولار إلى цо фаридояб как яшони цона зроҳабуро как байҳақ ясичуни го ҳадис умари дасан радияллоҳу анҳу авара гас абунин салаллоҳу алайҳи васаллам ятаяммаму ликулли салатин шиббаб какие таяммум ҳабедила ва ин лам юҳдис какичури бихичӯниги Ай таяму масла, таяму масла қувват уларе иго фаридаев как пази. Ама сунатав как угони ки амутланик базе хулла чо таяму масун. Хедингуни кеца назру хабурав как хеб назру хабур как дине кеца чо гурен базе хулла таяму масун. Назру хабур как шиже мисал асе тун он тунуго э, ас унар он тигдис Аллах астаули гебит эхан Аллах тустир хаб он тиса хауна нани дис туй назру хаулу гила он қуракаат шукру он какази ҳағаб как тинги дид ад фарз бук ичо дид са ҳага динан аллаҳ ҳаси назроги ҳамун аллаҳ ҳаси қоти ҳабур алдас хаду дун аллаҳ ҳаста хауни ҳағаб как дила дид ад фарз тун канила ҳага бач дун ханани диг сука аллаҳ ҳаси азаб битулила ҳе бугила назро ҳабур как ва ма шаа мин ан навафил вал жанаиз ама жаназа сука кук аҳе дин гусунат ва какаука нитец ҳабур таем матун ҳе ки амут анигине тец базе хулила ҳалтин клуа дина суватсан тец қоқ თაიამ მასუბიცინება ალას ლეშივასე თავფიყლეგი ჰა ბიცარალდა ბიჩი ჭებიო წეხესგი წეხონ ჰალ ამალჰაიზე ნაგასუნ ბათანი ჰა დასიდასან ბიჩი ჭიო წეხესე ჰულა ცოგინო ასნეთ ინშალა ფედა ასე ბიცი والحمد لله رب العالمين